tahura utahuza abandi ni ikiganiro cya radiyo isanganiro ikurikira iminsi yose kuwa gatatu ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro tahura utahuza abandi kituyagira ibijyanye n'ibidukikije tahura utahuza abandi ahuba ibyo ubona ukubayeho ni ibidukikije Amakartie atandukanye mu gisagara ca Bujumbura aragaramiwe n'imyanda iva mu mazu bimwe bita déchets solides mu rurimi rw'igifaransa nk'amakartie ahanamiye inkengera z'uruzi ntahangwa aragaramiwe n'iyo myanda aho turavuga nka quartier Mutanga Sud hamwe na quartier Buyenzi mu gihe ugo ruzi rusanzwe rwisuka mu kiyaga Tanganyika iyo imvura iguye iyo myanda itwagwa n'ayo mazi y'imvura bigaca byisuka mu kiyaga Tanganyika mukaba muzi ko amazi y'ico kiyaga abanyagihugu basanzwe bayikora ko mu kuyanywa chinois. aho umuntu arashobora kwibaza ati mbega ayo mazi yatanganyika ajyamo imyanda itandukanye ntashobora kugira ingaruka mbi ku bayanywa cyangwa ku binyabuzima bisanzwe bibayo mbega igisata kijejwe amazi n'isuku mu bushikiranganji bw'ibidukikije intererano yacu ni iyahe kugira ayo mazi atosogwe meri ya bujumbura yoyo ifise uruhare uruhe mu gutunganya iyo myanda iva mu mazu ibyo nibyo tugiye guca ijya nino muri kino kiganiro mushikirizwa na jewe christelle nizigama ibyo twumva biva ahandi bihitana abantu n'ibintu bitwigisha iki mu ntango za kino kiganiro tuganire n'abanyagihugu bo muri quartier Mutanga Sud baba ku ibarabara sanzu ku nkengera z'uruzi ntahangwa aho bidoga ko imihana imwe imigenda guta imyanda iva mu mazu yabo ku nkengera z'urwo ruzi iyo myanda igatuma umuntu kubasanga mu mazu yabo abo banyagihugu barongera bakavuga ko bari biyungunganije mu kurondera imodoka iza gutwara iyo myanda mugabo ko uyo mugambi wahagaze mu bisanzwe kera hariho hariho systeme y'uko gutororokanya imicafu bakayitwara hanyuma rero uh, byahora biringanizwa n'abajene bo ngaha hanyuma rero barabihagarika ntitwamenye igituma ubu rero aba abantu bo muri karitsiye hariho bamwe biyoroganiza bakabitwara abandi bagaca babizana aha nyine ku nkengera za karitsiye ariho babona amengo hariho aho bobita bagaca babigenza gutyo rero twebwe ubu ntituzi ingene twabigenza mugabo iyo micafu iratumereye nabi cyane ko mvuze ko abo bajene bahora baza gutora iryo yarara ubunye bikaba bitakihari nta bandi baza gutora iyarara bigenda gute eh, mu bisanzwe hari abaza bagatora bikeya abiyabonye abandi benshi rero ntibariya bone baca babizana ngaha urumva twe tubona ko byategereza gusubira gukora nk'uko byahora bikora abantu bose bagatanga amahera bagayarara bakaritwara na cyane cyane umuntu abaza kubitaho ryari hari abo mumaze kubona hari abaza eh, umwanya uwo ari wo wose ariko hari n'abandi usanga babibika bakabizana ku wa gatandatu niho cyane cyane bidutera ingorane kuko wumva iminuko idusanga aho twicaye muri salo hatanguye iminuko urumva niyo ntango igihe umuntu ahemye impwemu zitameze neza niyo ntango yo kurwara ni indwara iba itanguye hanyuma niyo micafu rero wumva haca abana bakiniramwo abaki wumva mu bisanzwe indwara zishobora kuhava ari nyinshi ko ari ku nkengera z'uruzi ntahangwa igihe yarara impera n'imperuka bizoruhira kutugaruka ko ejo cyangwa ejo bundi mbega mwaba mwarabishikirije mu ntwaro ngaha kumutanga yego jewe ubwanje twari twigeze kubivugana na chef de quartier barambwira ko raba nyine twosubira kubiringaniza abantu bakariha amafaranga yo gutwara iyarara e mugabo haciye hacamo ibindi byinshi ntabwo twabishyize mu ngiro mubona rero ubuhoko bw'iki mu bisanzwe nta yindi nyishu ihari atari uko shefu dekarati yaragaragaje arababibabuza ariko byarase ko babiheba kureka kurita kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu twararondeye umukuru wa Karti ya mutanga sud avuga ko icyo kibazo akizi kandi ko yamaze kugirisha inama abo banyagihugu mu ntumbero yo kubihaniza guta imyanda ahitagenewe. ntibasumba havaya atera akamo abanyagihugu baba muri iyo quartier abantu rero twarabahimije abantu batariyandikisha kugira ngo nabo biyandikishe iyo modoka izatora imicafu yijyanaho bayiteguri abo bantu bataraja muri iyo mashyirahamwe yo gutora imyanda mubabwira iki mu minsi yahera ngo hariho asosiyasiyo y'abanyeshuri bahora bari bafise imodoka mugabo kumenya ngo byaciye bihagaze igahagarara ubu twasaba yuko nimba iyo modoka ari imwe idashobora kubitwara iyo yose yuko bosubira bakarondera iyindi bakagira iyo asosiyasiyo hama bakabicisha amategeko hama tugaca ku mpangu ku mpangu tukaraba yuko umwe wese ku rupangu rw'iwe yabonesheje kuri iyo modoka iza gutwara iyo micafu mbega mwari mumaze kubuza ibikorwa nk'ibyo kubaza kubitaho yego turamaze kubuza abantu batari bake mugura urabona utamara mukeba ntakubita urugohe kuko nta mupolisi tushobora kuronka umwanya wose ajya gucungira abo bantu naho rero twaba twayifashe kandi mugabo uko tugiye kubigira rero mu nyuma tutwara tubaca amande nayo ubushikiranganje bw'ibidukikije igisata c'amazi n'isuku umuyobozi atwaye icyo gisata amenyesha ko imicafu iva mu mazu itabwa mu nzuzi ibangamira ikiyaga Tanganyika ngo kuko izo nzuzi zisanzwe zisuka muri ico kiyaga uretse ko ayo mazi ya Tanganyika agirira ingaruka mbi abayanywa n'ibinyabuzima bibayo birahahonera Emmanuel Ndorimana amenyesha ko gutunganya imyanda iva mu mazu ari gisagara ca Bujumbura gitegerezwa kubifata mu minwe aha mu gisagara ca Bujumbura hariho imyanda usanga yandagaye hirya no hino mu makartie ugasanga imvura iguye amakomine niyo ategereza kuraba isuku y'amakomine yabo y'igisagara cyabo angaha muri mere rero kubera ko muri amakomine neza atari atarisuganya neza iki kibazo cyabazwa mere ya bujumbura mere ya bujumbura niyo yateza gutunganya neza igatanga intumbero kugira ngo amakarite yose agire isuku habe icyo bita vire propre ni vire propre rero iba kubera ari intumbero y'igisagara yatanzwe kugira ngo imicafu ironke ukuntu ikugwa mu makarite yose mu mihana yose mu mahinguro yose yegeranizwe aho yagenewe nibyo rero twama turi ko turavugana n'abarongoye intwaro ngaha mu gisagara cya bujumbura tubasaba yuko hotunganwa neza kugira ngo iyo myanda ije mu kibanza cyayigenewe mwavuze ko iyo micafu ibangamira ikiyaga Tanganyika n'izo nzuzi nyene zirungika iyo micafu mbega mwodusigurira neza ku buryo burambuye ibintu byononekara muri izo nzuzi eka no mu kiyaga Tanganyika vyononekara e, cyane cyane ndabishyira muri mu kiyaga Tanganyika ndetse no mu nzuzi noneho ubwa mbere hoho amazi aratobekara amazi arahumana akamera nabi uba uhumanije wewe nyine urihumanije kandi nujya mwana ariko arayoga w'uwundi uca wiyumvira ko nawe yoba ari rwawe ziriya ngorane nazogira wiyumvira ko nawe ubasha kuzigira ikindi nagomba ndababwire yuko byerekeye ibinyabuzima ibinyabuzima biri mu kiyaga Tanganyika ni byinshi cyane hariho amafi hariho ibyinshi byinshi byinshi bishika hafi amajana atandatu ibyo byose rero mu gihe amazi ari mabi ayo mazi yanyoye usanga ari sale ntushobora kujya mu nda yawe usanga uri kuriroga ariko ikiyaga Tanganyika urashaka kuyanwa neza atangorane mbwa nawe tumaze kuyahumanya nawe nyine tuza tukiyanyoye nagomba rero babimenye abenegihugu babimenye tufashanye mu wikingira mu ntumbero ko tukumana amazi meza n'ibinyabuzima biri muri icyo kiyaga bibandanye bimererwa neza kugira iyo micafu ireke gutabwa mu kiyaga Tanganyika no mu nzuzi zisuka muri ico kiyaga kiyaga Tanganyika kiriho kiragira ikibazo amazi ariko aragira ikibazo washaka n'ibinyabuzima biri muri ico kiyaga bica bigira ikibazo nico gituma rero e, keshi benshi twebwe kubera cyane cyane abo byiga gutunganya neza myanda ni imeri ya bujumbura nicyo gituma icyo dukora cyo tuguma tubabwira ati nyabona nyabona raba ukuntu hotunganywa neza ingene imicafu iva mu mu ngo z'abantu ingene iva mu makaritsiye ibyo twaba tuba turabihimiriza hama kandi turabye ntoze ukuntu politike y'igihugu yaby'isuku bivuga ni uko oh, twebwe mu bushikiranganje bw'iwacu turagejwe misita ntatadufashije ntacyo dushikako rero birumvikana ko duteza gukorana mu gihe rero habaye e, ibicumbagira muri uko gukorana gukorana usanga hapfa byinshi muri iyo ntumbero rero twibaza yuko aha mu gisagara cya bujumbura tukamutega turabwira ko n'ukuri bugerageza turakorana turabwira mugabo ntiturashima ntiturashima ku byerekeye isuku mu gisagara cya bujumbura twe ntiturashima nk'iyo turi ko turakorana umugani ubwo buri uko ubushikiranganje buca bwigiza bararaba aho bishoboka tukomaka tudodora kugira turabiye uko tworonka kumbure umugambi mwiza woza udufasha kugira ngo dushobore gutunganya neza isuku mu gisagara ca bujumbura yego none mubona aho kugwa iki mubona ubushikiranganji bw'ibidukikije na cyane cyane igisata c'amazi n'isuku muri ko mukora iki hari imigambi yo gutosora ayo mazi akaba meza mufise hariho umugambi twari twiyumviriye wari ugeze kure harabaye utubazo tumwe tumwe kubera ibihe twaciyemo bwa twibaza yuko kumbore bizotora umurongo uwo mugambi ugashaka kubandanya wari umugambi mwiza cyane wo gutunganya neza imicafu cyane cyane icyo twita deshe solide ngaha mu gisagara cya bujumbura twibaza ko azogira bikagera neza ariko mm, imbere ko dushika kuri ibyo by'imigambi oh, myiza minini twasaba yuko tukubandanya dusaba yuko abarongoye intwaro cyane meri ya bujumbura n'abarongoye amakomine iki kibazo bogifata mu minwe bogifata mu minwe kugira ngo iyi micafu yose tubone yandagaye hirya no hino ikugweho na cyane cyane nk'imicafu usanga iri hambavu y'amazu imicafu usanga iri hambavu y'amazu y'ubudandarizo ntitwumva ukuntu yoguma yandagaye hajya eh, twama tugenda tugenda dukurayo mbwa naho bikurayo hariho ibindi biguma biza numva biba ari ingorane byasaba rero tubanza kubanza kubihagarika bireke kubandanya bijayo ibyo twumva ahandi bihitana abantu n'ibintu twigisha aturira amashamba yiga umuyonga bigatuma amazi atubikara ibinyabuzima navyo bikahonera nimurungike ivyotsi mu kirere nivyo vyonona ntitwagarukirije aho twarashatse kumenya icyo meri ya bujumbura iri kwirakora kugira ishobore gutunganya iyo myavu iva mu mazu uwujejwe igisata cy'isuku n'ibidukikije muri meri ya bujumbura amenyesha ko mu makaritsiye yose ya bujumbura hasanzwe hariho amashyirahamwe akorana na meri atwara iyo myanda david ndayizeye asigura ko basanzwe bategura inyigisho ku banyagihugu mu kubahimiriza ku ngaruka mbi z'iyo myavu itabwaho itagenewe mu ukuntu gukura imicafu mu gisagara cya bujumbura bisanzwe biteguye neza kuko hariho amasosiyasiyo atwara imicafu ayakura ku mamenaje ku nzu ku nzu ku nzu hanyuma agaheza agaca abitanira amasezerano na setema hanyuma agaca abona gushyika aho ata imicafu ku buterere yitwa ku mubone hano rero ya bujumbura iratunganya eh, inyigisho yama iheza abanyagihugu duciye ku ba shefu do karitsiye dushyiriye ku ba shefu do zone twarondera ukuntu duhurira hamwe tukabaha usanga bisunze ku bw'uburyo baba batanga n'ubukene buri mu gihugu ushobora usanga bikitse inyuma y'amasaha ya yagorobeje cyane cyangwa mu gitondo cyane cyangwa akikinga iyo imvura iri kwiragwa hacaba rero ufite izo deshe ukuntu bitunganije foromeroma hacaba indi informere iri kashe sino ibindi byose bitazunze bitunganije neza mbega nk'abo nk'ayo masosiyasiyo muvuga yisuganya mu makaritsiye ari mu makaritsiye yose eh, amasosiyasiyo Ah, asanzwe ari amakartiye yose mugabo eh, suite y'ibi bintu byabaye harimo asosiyasiyo twasanze yaradebukiwe ah, dusanga ntakiri ku kivi ubu rero hari abandi usanga bari barandika basaba yuko tumaze kubona problematike de la gestion hari andi mashyirahamwe ariko arasaba ko yokwemererwa gukorera mu gisagara Bujumbura atwara amadeshe nko mu makaritsiye nk'ubu ndavuga nka za Mutanga Sud cyangwa ayandi makaritsiye yose nka za Buyenzi murabona ko ari ku nkengera z'uruzi ntahangwa ayo makaritsiye ugasanga iyi myavu iva mu mazu bayita hafi y'izo nzuzi ugasanga bice bitwarwa n'ikiyaga mbega meri ya Bujumbura ikora iki kugira ngo abo bantu bata iyo myanda musube mu bagarukane kugira ngo ntibasuye kuyitaho meri ya Bujumbura isanzwe isanzwe ifise ukuntu yabiteguye kugira ibyo bihere nuko umunyagihugu aba yaronse eh, education indero yo guheza ukuntu amenya ukuntu atunganya imicafu yiwe kuva ku nzu gushika igenewe gushika aho rero nuko n'ubunye nk'ejo turafise inama rijyanye no kwigisha no gusansibiriza eh, la population do eh, twavuganye n'umushefu do zone waho eh, tuzaba turi kumwe na chef do quartier kugira turabe yuko ya yo guhoza ko turabe yuko arico kirashikirwa rero muri aya masansibirizasiyo turabigisha ukuntu bigera tukigisha tukabaha impanuro inyigisho eh, tugaheza tukabereka nuko eh, yaba dufasha abantu tubafashe en turabahana tukabaca amande oduwa ni uko izo mpanuro twigisha turabigisha twisunze ibitabo bijyanye na asenisema n'igitabo cya kodoro tukabereka yuko umuntu adashoboye ah, eh, kugera imicafu yiwe hari impagiti environnementale ibintu mu kirundi navuga yuko haba ingaruka mbi z'ibidukikije ugasanga zanjanda yuko haba demardi zijyanye eh, eh, nka korera Novuga indwara ziva ku mwanda ibyo bihano bingana gute bisanzwe muri iyo tegeko riri mu gitabo cya kodoro ni uko amafaranga kenshi usanga ava kuri senkisa ah, fo senke miliyoni mugabo nk'uko bisanzwe nk'uko turi turaraba na nivo y'abanyagihugu ukuntu babayeho umuntu aheza akahapuresha akaraba uwo muntu n'igikorwa eh, n'ikosa yakoze hanyuma agaheza agaca amande mbega hari abo gushika uwo muba mumaze guhana yego cyane eh, nko mu mwaka wahera eh, tuba twashoboye guhana abantu bashika nk'ijana nyuma yayo ubu bantu twashoboye guca amande afurika miliyoni zitandatu mukorana gute na sitemu ku bijyanye no kuyora ayo mayarara eh, ukuntu dukorana na sitemu mu kuyora amayarara kuko eh, setemi mu minsi yahera yarigeze kuba ariyo itwara imicafu yo ku masoko hanyuma mugabo hari igihe byahinduka hashaza amasosiyasiyo après amasosiyasiyo eh, ubunye muri iyi minsi ni uko meri ya bujumbura eh, kubera kontara ya setime yari yabahereziriye n'aya masosiyasiyo ni uko hacitse igihe meri yagenda igatora amamashini muri setime hanyuma tugaheza tugakorodona ukundi dutwara imicafu yose iva ku masoko nuko tubigisha yuko imicafu yose ishobora ah, kujegwa ivuye ku mazu ku mazu ku muryango ku muryango hanyuma agatwarwa n'ayo masosiyasiyo ayo masosiyasiyo nayo abirekuriwe n'amasosiyasiyo yemewe imbere y'amategeko kandi akaba yasinyaniye na setemi yuko ishobora kwakisida kuri iyo depotwari yo kumubona udakoranye n'izo asosiyasiyo zitwara imicafu imicafu ni uko yose kijya mu ibarabara ni no kuri iryo jwi ry'umuyobozi ajejwe isuku n'ibidukikije muri meri ya bujumbura duciye turangiriza ko kino kiganiro reka nshimire wowe wagiteze abiri christelle nizigama n'ijana kibateguriye naho ubutaha tahura utahuza abandi ahuba ibyo ubona ukubayeho n’ibidukikije. ibyo twumva ahandi bihitana abantu n'ibintu